mu kibano ntiyabuze amakuru eh, tutavuze ariko kumbure ari nkenerwa ko woyasangiza abandi ni akanya keza rero utanga inkuru mu rupfasoni ubuntu ugumana ubuntu ntushire isoni ntutukane uyage ayavugwa iwanyu mu bugwa neza none ahiwanyu iwanyu aho uherereye havugwa amaki akura kuri mirongo irindwi na gatandatu ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icyenda na mirongo itatu na gatatu canke mirongo itandatu na rimwe ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icyenda na mirongo itatu na gatatu canke kuri fixe mirongo ibiri na kabiri ibiri na gatanu ine na gatatu irindwi na gatanu canke mirongo ibiri na kabiri ibiri na kane itandatu na gatandatu ubusa kabiri Albert Nduwayo ari mu buhinga bw'ivyuma kuri mikro leonce bitariho kaze isanganiro agatelefone gatanguye gacika twizere yuko wowe wari kuruhamagara ntugende utavutse turakurindiriye yageze mahoro mahoro niwe wari kuruhamagara urinde ni ndarusanze jide ndarusanze jide mu kwicungira na kabiri baratwikiye umuntu noneho wishyuye umuntu bari bamufunze none baza baramurekuye n'urubanza rudaciye we eh. jide aho muhira ni hehe mu ntara ya gitega muri komini bukirazaza umutumba ruhinda gitega eh, muri komini bukirasaze none uwo muntu byaramaze kumenyekana yuko uh, uwamwishe mwaramaze kumumenya Eh, baramumenye nyine bariko barapfa amatongo hmm. yarashikirijwe ubutungane eh, baramushyikirije ubutungane bamaze kumushyikiriza ubutungane none baza baramurekuye n'urubanza rudaciwe aho hari ryari mu kuri cumi na kabiri ku itariki imwe mu kuri cumi na kabiri eh. baramurekuye yaratsinze yarejejwe twaragiye ni kwa porokirere porokirere yaciye atubwira yuko hmm. ngo urubanza rwo rwaraciwe kandi tutigeze tuburana hanyuma arababwira uwabiciye umuntu eee eh. yarabemeje ko ari uwo nyine eh, uwo wiwe gusa ngo niwe yaciye asigara mu mpimba kubera ngo byumvikane ko ari we yaba yaramwishe hmm. ubu hariyo uwundi mwibaza ko uri mu munyororo atari we yakoze iryo bara twege rero turacyari mu itohoza kubwira twumvire igituma baramurekuye ntibababwira bati abo mu butungane ntibababwira bati twamurekuye kubera izi mvo eh, twege neza nicyo twari ko turabada porogereri gituma bamurekuye mhm. n'abacitse muhira na majambo mwumva avuga amajambo nyine avuga yuko hmm. amajambo nyine yo kwigambara aracabandanya yavuga eh. yuko azacashikiranya tongo eh nivyo nyene eh ariko twizere yuko ubutungane bubandanya bukurikirana kuko urumva yuko hariho ubu ukiri mu munyororo eh. reka tube turabyizera uko namwe bene bene umuntu mubandanye mubikurikirana tujye tuzobandanye twitura ubutungane kugira ngo dufatire uwo muntu eh, kuko namwe regaye eh. naho mwogira ngo ngo sentare yamwejeje mufise uburenganzira bwo kunguruza ni uko bamwejeje kandi nawe ari inkozi y'ikibi kandi yaguma avuga yuko ngo reka ngo rizohitane umuntu Eh, ico nibaza ko vyo vyo guhitana umuntu iyo niyo ngorane cyane cane utongo eh. n'isi igumaho twe tuka tuka tukabibako hanyuma tukayivako ego eh, komera komera twizere yuko bizotewe bikafata inzira Ego. Uburinde? Ni Abasi muntararo yiki. Abasi mu ruyigi. Ego. Abasi aho mu ruyigi havugwa amaki. Cyambere na mbere norera kwa radio kacu radio sanganiro nicumvikana. Eh. Ego muraye mu Oya oh, Abasi nawe. asha kweri ko nukuri urabizi ko nobesha n'umuntu w'imvuga kuri oya tuvye tuvyemera uko nyene eh, aheze iki kingana gute iminsi itatu ishobora guhera iminsi ibiri atamatara mm. dufise ku mugwa mukuru w'intara yego urumva nk'ubu guhera mu gatondo nta muyaga nkuba dufise kandi mu nzu urashobora gucika nk'inshuro zitatu cyangwa zine uko ni ukuri hanyuma mukabitura kuko nta ntara n'imwe rideze idafisemo ishami Eh, ni byinshi cyane kandi abenegihugu uri kurara abanyuga bakora hmm. bakoresha amatara eh. nibarabere bahinyanyure burya hanye ni ibintu biteye ikigongobema kandi ikindi nacyo nkurikiza mhm. hari amakaritsiye amwe amaze imyaka myinshi eh. amapoto amapoto ashinze mhm. ariko n'ubu amasasaro wabonye ahantu mu gisagara hagati mu gisagara hagati mhm. imyaka itanu igahera amapoto ahasize amwe n'amwe amwe ariko arahenagurika andi agomba guhenagurika vurema aca amatara turiko turaronka icyo kintu vurema arabaga ikenyure ngaho mu ruyigi tuhamenyereye amakaritiye ah, biciye bicika nagomba kuvuga yuko tubamenyereye amakaritiye makuru makuru eh, gasanda na hama hari ikarice iri munsi y'ikambi ego munsi ya province mpande inyuma ya komine urumva ko ari ikarice vrema iri hagati mu gisagara mhm. aho hantu kugira turonke ibarabara ryagutse twarasabwe ko twofata tugaharura ibarabara twarakoseje intingatinga irahaca iraharurwa ibarabara ryagutse mhm. amahoro we urinde hmm? urinde wewe yohani yohani we uri ibuhonga ibuhonga ego ayagwa maki si neza cyane ino twebwe eh? turanatangaza ubusuma bwabaye ndafi ubusuma ego ubuzima bwo mu mirima ubuzima bw'ibitungwa eh. ingurube impene ibyo bitunga tworoye biribwa hmm. hanyuma ego haro ni amahoro ubusuma eh. ibitungwa impene imirima ingurube n'ibiki ariko se nkumva neza ariko nanjye ndakumva ego ubu tubwo busuma ubwo butumwa buba hmm, twatangwe hari uvuga umwe barakumenya abajejwe intwaro icyo babivuga abarerwa intwaro abarerwa umutekano n'ubutungane muyaga gute kugira ngo ubwo busuma butuzwe twebwe twabaye nk'abantu bakubiswe n'inkuba ntibishobora kumenya aho umuntu ashobora kuza akamura ibintu mu mirima hmm. atawe abimukiriye akikorera agatwara ntabo mwicura mu kibano na hehe ntabo mwicura barafatwa arafatwa barabafata ariko hmm. tube tubita ku bantu bita ko arabagenze umutekano hakunze kuvugwa inyabutatu inyabune ababaza yuko ari imbonerakure uti ntibabumviriza ntibatumviriza nk'uko umukuru wacu w'igihugu yaba ati nimuteranire amahoro n'umutekano eh. ya nyabune eh. ino twebwe uko biri aho niyo makuru iyi hafino aho mu ikomine naho mwe muri buhonga iyo mwigiye imbere naho abo bajerwe intwaro hasi iruhande yanyu gira ikintu bashikirije kumbure hari aho usanga bikubitagaje mpore mpore agatelefone karacitse ubu ni munywanyi alo alo amahoro ubu harimo umurongo wa desiye mushene y'uburundi yego eh. ariko ariko ariko reka tubyizere yuko mu kanya nyene icigaruka ngaho nyene ko eh, e mugatumbaho e e. ni hafi ni hafi sabwe kwa twabasaba kugira ngo mudusabire isoko y'ibitungwa bikuru bikuru mu mugatumba aguhereza amahera yigombeye muri ntuze muri komine si komine mutimbutse eh. twashaka rero kugira abaturonderera isoko y'ibitungwa bikuru bikuru nko ku rwego rwa komine muvugana iki yajya ntiturabishika ko kugira dushobore kubabaza eee eh. eee eh. mugaho aho naho kugira dutere ako kamu eee mm-hmm. sabwe ntibiri ko birumvikana neza wundi ubu hari uwundi munywanyi alo mwiriwe neza aha yego eh. ku isanganiro yego we urinde ruja mu mwiherero inshuro kabiri bagaca bafata ikiringo ci amezi nk'abiri iminsi mirongo itandatu imyenda bimeze kugira ngo bace bavuga bivuyemo ni ukuvuga sa urubanza rwari kuburanwa itariki cumi n'icyenda z'ukwezi kw'indwi aha hanyuma baca basanga isango yararenze amayinga manaka mhm. isanga y'ukunguruza yego hanyuma baca baha itariki cumi n'ibihumbi bibiri n'icyenda ko yataye inkatasi zemeza nyine byagenje hariya muri sentare y'igihugu mirongo ibiri n'icyenda z'ukwa kangahe z'ukwindwi hanyuma uwo muntu itariki bibiri n'icyenda ibyo byamusabye ntabizana mugabo uwo nyene kunguruza amaze kuvuga ko agahera yiga ko yarukenyuye baciye baciye bobera kwa isango yo mu kwezi kwa kangahe ku cumi na rimwe ba mu kwezi kwa gatatu itariki zitandatu batavuze ibivuye mu mwiherero abatavyo bavuze iyo sentare ni sentare yihe kuda pere y'imakamba yego kumbure n'abari muri iyo sentare kumbure baraheza bakagira bakagira batireka turabe iki kintu byamye biravugwa Tena shinde kubwira abari hiyo ku mugwa mukuru inima kambira ryo sangana ntivuga Reka uri kubivuga ngaha ariko nabandi batari bake baravyumva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 y'umusozi wa mpungwe muri nyabitsindo umusozi munini cyane muremure hagasigara n'ahaca haratonze n'uwo bikanda ari musozi ku ibarabara cyane cyane rero ingorane n'ico kintu c'amazi yisesa kandi ahandi hirya akaba akenye eh, hamenetse itiyo nini bene ijya nini y'ingana n'umutumbatumba w'igitoke ni ukuvuga amazi mm. araheba agasuma mu gutema kujya ku ruzi kabisa ubwo ni uruhombo urumva nk'amezi abiri kujya here kandi hariho abantu b'incabwenge mm. vrema urumva ivyo bintu turabira batukumva ntitu ariko nibaza kwako kari akantu gato none murabiyaga n'ababaserukira canke abandi bantu barabibona nabone eh, eh. benshi niho baca benshi niho baca ni mwibarabara ko leta yazanye umugambi wo kuvuza abana ku buntu batagira imyaka itanu yego ariko twebwe siko tubibona eh. iyo ugiye kuvuza umwana bakwandikira imiti ukaza kuyigura kuri farumasi mu mavuriro n'amabitaro bya leta eh. haheze imyaka myinshi kuva muri bibiri na gatanu eh, ariko wumva yuko hari ahantu bitajya mu ngiro neza kubera bagenda umuntu bakamwandikira imiti bakaca bakurungika iyo irondera kandi ahandi aho wari wivuje aho wavuje umwana wawe iyo miti hari hanyuma noneho agaca yongera ko yuko ngo baca bandika yuko bayiguhaye kandi batayiguhaye icyo kintu ni ikibazo ariko nagomba kumubaza yuko hari ahantu yabibonye akabishingira intahe bakabyumva nuko aga telefone gaciye gacika isaha zibiri na n'umwe alo halo telefone hari umunywanyi kariko karagora amazi mu yindi komine ya kiganda nkaba nari ko akamunya kuva mu sitanteri wacu ukunda ariko arakora afate iki kibazo nka nkama araba ukuntu gitura nawe abo bamukumira kugira ngo iyo rimwe baraba ukuntu ko kugira ngo ako gacimbiri nako nyine na na kiganda umutumba n'irubumba n'umutumba wa shombo aha ni ukuvuga rero abantu hatubangukira mu gihe umuntu yaba agwaje nk'umuntu kuko moto zashobora kuba zarengana imodoka kugira ngo umuntu ashobore gushyira ku bitaro bitagoranye ah. ubu mu mwanya dushyire ku bitaro turinda kuzunguruka imuramvye tugaca muri komine kiganda agatelefone karacitse sinzi ko ari amayinite tugeze ku gihe cy'isaha zibiri n'iminota mirongo ine n'itandatu Vincent arakunze kubavuga uko gufatanya eh, imigenderanire kugira imigenderanire ikiraro gihuza amakomine ya kiganda na murambya duciye gasozi ka shombo ugenda rubumba yuko giteye ingorane kubera eh, hari ibintu by'abashaka bajya kwa muganga umuntu aragwaye aragwaje mugabo akazigura kandi mwumve yuko acagwara kabiri ni ingorane kumbure ababijejwe barashobora kugira icyo bakoze ubu ni munywanyi halo mwiriwe narusanze jida garutse ndarusanze ejide eh. ubu oh, muri kaminuza twasabye intara ya gitega niwe wari watanguye eh. nta kuntu umuntu bari benshi umuntu yaguma yidegenza eh. kandi ubutungane buriho twege icyo dusaba ni uko ubutungane bwomuhana hanyuma muravugana n'abajejwe intwaro aho nyine abo babegereye guhera kuri bamwe eh, batanu eh. hariho n'abahuza bashaka batowe mu minsi eh. iheze abo bose muyaga gute nicyo kibazo wavuze ko ari umuntu mwagiriza ko yishe umuntu ubwabo ubutungane bwaramufashe noneho bwaramurekuye kino gihe aridegenza ngo akaba yigamba abo bajejwe intwaro muyaga gute bababwira gute Nibyo Egide ndarusanze avuga muri komine bukirasazi intara ya Gitega yuko hari umuntu yagirizwa kuba yarabiciye umuntu arafatwa arapfungwa ngaho mu nyuma aridegenza ntibaramenya rero yuko ubutungane bwamwejeje cyangwa bwamurekuye gutyo nyine mugabo hoba hariho ngo uwundi muntu yamusubiriye alo nubundi tugomba gusubira gutwara mugabo turabona yuko umenga bifite indi kuko abatwakira uno munsi ejo batwica umenga baratwirukana none mungana iki mwakoreye aho hantu mutahe ahantu yabishakiye twakoreye eh? muri gitigiri kingana gute Mm. ni amahoro kumutakura ni amahoro buke buke hayagwa make sa akabazo mfite ashaka gushikiriza sa ibi leta yagize by'abapolisi baza gusopa mu gatondo ni ukuri tubona akamaro kazo kuko baraza intumbero baba bafite iyo tubona bagira iyo bashyize mu mihanda ni ibyo kuraba ibijyanye n'umutekano eee eh. eh. wibaza ko bayatwaye he bayatwaye nyakayo bagiye kwirira nyene araba atwaye wari wenyene yewe yagiye nyine mugabo ku muhanda wose basanze ufite ikosa batekereza eh. kubaha amayeri kugira ngo bakureke rero nkasaba umushikanganzi bw'umutekano yego ibintu byo gusopa bibaye ngombwa babihagarike rero uyu munsi batiye baza ntarayisinyisha iyo ni ingorane ikibazo urumva rero ico ni ikibazo gusa nagomba kubwira eh. urumva nkaho abapolisi baje kuri zone urumva ko bakwatse cumi kandi bari kuronkera igitasi mm. kino gihe rero polisi baje aho sindabishigikira ibyo bintu byabaye nimba ari uko bivuze nuko biri nuko biri mugabe ibyo cumi byatanzwe nakumva mu ijwi kakansiga gatoya ubwo uno munsi wowe uje ukaze nuko uje ubwa nyuma baza nje bwa nyuma nari nacerewe ariko ndahereza abakiriya usanga hari akantu waronse nyamuranzi naja nakaronse kuko abakiriya nariko ndabahereza wowe yashana isawa bakaca bagenda badafuriye zirya nsinga kuko hari igihe abana baba bariko baragendagenda bavuye ku mashuri ugasanga boshobora kugwa kuri izo nsinga insinga zirebanga zirebanga zidafuriye harimo umucanwa kwibarabara kwibarabara aca abantu aca abantu akagwe rero nagomba kubafunira akagwe bake barasiga bahafuriye bagize neza kubera urumva ko ari ikibazo je numva ngaho ata kintu kirekire no kongerako basha hariho hajya ahantu usanga hashikira amatara muri tujya tuntu twa transifo tuba turi hajya kwibarabara yego ugasanga nk'akaryango karavuye ko bakaca bari kuko nyine yego cane hajya barabe babikurikirane kuri base babigira neza kuko yoshobora guteza isanganya naye matara akujugumbya akanya gatoyo ukabugiye ukabugiye kandi utazagiye yego cyane ico nibaze yuko bashobora ko kumwe bavuga kugikorera ko bagikorereko bagikorereko e, ndagushimiye nyamuranza urakoze cyane ijoro ryiza reka bakengurukire mwebwe mwese mwariko mukurikira ikiganiro aho iwanyu havugwa make nkengurukire abo bose bahamagaye nabo bitakunze abahamagaye ndarusanze abasi yohani bashirahishize remo butoyi toma mabuji